Ok, danas je nedelja 19. decembar 2010. sastanak za a, Jugosla za sve države bivše Jugoslavije počinje. Ovaj, mada najviše ćemo kao i obično pričati o Srbiji verovatno. A, šta je još ovaj... Pravila su sledeća, pošto vidim da ima novih mikrofon će se deliti redom, znači od gore ka dole. Nemojte upadati u reč drugima, sačekajte da završite, stiće do vas, budite strpljivi. Tako ćemo imati mnogo sastanak nego ako se budemo svaki dan prekidali. Teme za večeras su poslednji put uh, organizovanje timova, pre, premijera, to je promocija filma i website. Ok, ovako, timovi. Postoji pet timova, to su uh, lingvistik ili jezički, development ili programerski, uh, communication ili komunikacijski, uh, technical ili tehnički, i medija koji je istina oba jezika. oni će se baviti različitim delatnostima tako da većina zainteresovanih da pomognu pokretu će moći da nađu nešto u čemu su oni dobri i što njima odgovara i time daju svoj doprinos. Što se tiče samih opisa, timova tu ne bih sada dužio i ulazi u detalje, to će se naći na sajtu od sutra. E, samo sam htio eto, prvo da sazovemo i da rešimo sve. E, za sadašnje timove koordinatori su za lingvistik e, su Ivan i Ana koji su oboje ovde, tako da ostaju koordinatori. Eh, za communication su Mina i Mihajlo. Mihajlo je Slava, ovaj, pa nije u mogućnosti da dođe, sa Minom ne znam šta je. Mina je isto na Slavi, eto, ovaj, Za ostale timove, što se mene tiče, nemamo koordinatore jer se nisu ni pojavili na sastanku. Ako je neko voljan da bude koordinator e, tehničkog tima, smatra da ima znanje za to, može da mi se javi. A, e, da i Nenad, to je Slava, izvinjam se, onda znači tehnički development se traže koordinatori. Uh, nemamo, niko se nije pojavio, prema tome smatram da nemamo. Ovaj, Osim ako ne dobijem baš dobar razlog zašto je to tako. Šta još? Ja se izvinjavam ako večeras malo zvučim grubo, ali to jednostavno mora ovako da bude jer pokušavamo ovo već tri meseca da organizujemo i non stop se čeka neko i mi stojimo u mestu, ne napredujemo ni malo dalje. A Sajt. Ovako. Prvo ću da prođem pitanjima za članove koji su ovde, da li se njima trenutni sajt sviđa, mislim, dizajnerski ili ne. Idemo redom od Ane. U stvari, da li bi oni išta tu menjali? Ana, Pa, uzdržana sam, meni je to sve, ne znam, nije mi to toliko važno koliko je ovima koji su... Okej mi je, ja volim crno je sad. Meni je okej. Okay. Ivane. Pa i moja jedina zamjerka je taj o, ovaj, spaced font. O, drugo. Milana. Edja organizacija sajta mi se sviđa, sve super, s tim što bi ja dao predlog možda za, za, za naslovnu stranu, za home page. E, ne znam da li baš da ide tu, mislim lajčki nisam ni dizajner, ne bavim se ni web dizajnom, ni, niti sam programer, ali bi e, ja stavio više nekih linkova na, na naslovnu stranu umesto da budu ona dva velika teksta. Neka oni budu linkovani od neko, ali da bude više nekih celina manjih koje bi vodile na, na druge strane, tako da se ponudi više informacija na naslovnoj strani. E, tu je prvo mesto gde dolaze ljudi kad pogledaju pitanje da li će otići negde drugo, na drugu stranu, treba nešto da ih podvuče na drugu stranu ili da se ne izloguju odmah. I dalje, kažem, to je samo lajički neki moj predlog, možda jedino, kažem, taj prednja strana da bude sa više informacije, sa više nekih celina, sličica koja bi linkovala na druge strane. Srđane? Složio bih se samo sa Ivanom ovaj, po pitanju fonta. Eventualno bih to promenuo. Drugo ostalo manje više, to je to bitno samo da bude pregledno i da nosi osnovne informacije koje treba da nosi. A Izgled manje više. Uh, Andraz, okay, uh, e, Dejane i Sanja. Hello. Dobro, da ja ti svima, pa mi što... hoću da kažem, ovaj, da, sajt kao sajt je ono ok, mislim, u svakom slučaju, a složio bi se sa Peđom da bi trebalo da budu tu a, ti linkovi koji bi više vodili, znači manje teksta, više linkova gde bi ljudi mogli da pogledaju pa da sami ono što kaže procenio dalje. A ujedno i da postavim pitanje, ovaj, tačnije sanje moje postavljeno pitanje za taj tehnički tim, tehnička podrška, šta se tu podrazumeva? Uh, Na sva pitanja ću odgovoriti kada svi završimo, to sam samo zaboravio da napomenem. Intelektualni otpad, jeste tu sva trojica? Evo ja samo, samo smo, nas dvojica, ajde. Zapravo okay. dvojica smo večeras tu, pre svega dobro večer, dobri ljudi. Ove što se tiče sajta, hmm, Pa generalno za početak i nije bitan taj neki dizajn možda, ne znam, bitno je ono, ono šta, šta, šta može tu da se nađe, mada ono vremenom bi trebalo da, da ipak gledamo ne znam da li mogu da uzmem kao gledamo, ovi, da tu doradimo nešto, da, da bude onako pregledne dizajnerski, ja se ono, bavim dizajnom, završio sam taj, taj grafički dizajn i studirao da, suštinski svako od nas nešto može da doprinese, a i ovaj, šta je ciljena grupa ovde na, na tom sajtu da li su to ljudi koji prvi put dođu ovde, znaš, da, da, da, da vide nešto na tom sajtu kao nešto novo, da li je to pre, neki reprezentativni sajt, ili da. se uopšte radi, na primjer, o nečemu što je zatvoreno tipa za nas koji smo ovde, ajde, da, uslovno rečeno za nas koji smo ovde. Da, mislim da prvo trebamo gledati šta, šta tu može da se nađe, pa onda možemo vremenom da, da radimo e. na dizajnu, mislim da to... Nije... Mislim, grafika kao grafika, suština je bitna, forma je onako stvar, forma manje stvar izbora. Upravo tako. tako. Makiša, ne znam, jesi bio uključen? Ovaj, kako imaš? Evo, evo, tu sam, tu sam ja. Evo, prvo da pozdravim sve članove. E, ovo mi je prvi sastanak, ne znam koliko ste već održavali, e, održali sastanaka. E, pa ne znam, nemam nikakve primetbe, evo, svi što su rekli, sve to stoji, možda, možda samo još jedna stvar, malo više informacija E, recimo evo četrkao sam nešto po, po ovim, da, da nađem neke informacije za, baš za ove timove i e, nis, nisam, e, nisam ovaj uspeo da, da nađem baš, baš dobre informacije o tome šta koji tim treba da radi, međutim kao što si rekao Milone, to će od sutra da bude na sajtu, tako da nadam se da će biti nekih informacija, nešto više o, o tim informacija, da vidimo, ovaj, da vidimo tačno kom, kom timu najviše pripadamo. E, za šta smo specializovani i šta bismo mogli da, da radimo, gde, gde najviše možemo da doprinesemo. To je otprilike to. Hvala. Sve. Ok, ovaj, sad bih iskoristio priliku da... E, e, izvini se Nežana, ovaj, uključila si se posle, reci. Uh, ćao svima primetila sam na sajtu malo nekih stilskih grešaka u pisanju, pošto sam ja absolvent na književnosti, to mi je struka, pa kad budem imala vremena ja ću da vam, ako je to moguće ispraviti, ja verujem da je moguće, ja ću vam pustiti ispravljene tekstove, pa samo da premestite to ako je moguće. samo je nesta ili je tu? Kako? Ništa, gledam jel samo, ovaj, ali otišao je. ok, sada bih iskoristio priliku da odgovorim na sva pitanja, to jest sugestije, savete itd. Znači, svi će biti uvaženi. A, prvo, za fond se izvinjava, to sam zaboravio da uradim, to je u planu već odavno. I stvarno se izvinjam, to sam stvarno zaboravio. A što se tiče homepage-a, homepage će se promeniti kao i što će se na sajt dodati još dosta sadržaja, sajt je još uvek u izradi. Ovaj, sad kad formiramo ove timove, tačnije najviše taj komunikacijski i uz pomoć jezičkog tima će da odrade a, neke tekstove još što nam trebaju. Eh, za sajt i onda će uglavnom to da stoji na početnoj i još neki par stvari koje ću sada da spomenem. E, eh, šta je još bilo da ovaj tekstovi eh, svesni smo grešaka, proofreading je rađen na brzinu i ovaj to treba izmeniti što je premoguće. E, šta je još ostalo? da ciljane grupe. Pa ovako, ovaj sajt je planiran da bude baza za sve članove, aktiviste i simpatizere pokreta na teritoriji Srbije. U principu, svi novi članovi su dobrodošli na sajt da se informišu o svim potrebnim stvarima i o svemu što mi možemo da im ponudimo, da im kažemo što je više moguće o pokretu i da ih naravno privuče da ostanu, da nam se pridruže i da i sami učestvuju dalje. A, a što se tiče ovih već postojećih članova i aktivista, sajt je planiran da bude baza za sav dalji rad. Tako, Tako timovi će na primer imati opcije a, da na sajtu vide sve projekte A svi članovi timova će moći na sajtu da vide sve projekte koji se trenutno rade. O, izvini, Ana, moram privremeno ubacuješ se previše. Izvini, ovaj, ovaj, radila sam nešto drugo. Svih projekata koji se trenutno radi, tako da im se priključe i da u stvari rad njima. A, šta još? Ovako, neke još od stvari na sajtu koje treba uraditi ću sada da napravim. treba znači prvo da odradimo ove prevode, font itd. E, na sajtu će biti svi ovi sastanci što su se održavali ranije na Teamspeaku i svi što se budu održavali posle ovog sastanka će se nalaziti na sajtu ovaj, i tonski zapis, zato i snimamo non stop ove sastanke i verovatno i ne, neki, ne znam, zaključak ili ukratko šta se dešavalo na tom sastanku. Projekt management, to je ovo što sam malo prepričao za timove. Znači svaki tim će to imati i uh, tu će se jednostavno nalaziti lista svih projekata koji koje trenutno jedan tim radi. Kao što evo, možete da vidite na jezičkom uh, timu postoji neka, uh, da je nazovem primitivna varijanta toga, tamo su samo izlistani uh, svi uh, projekti koje oni trenutno rade. Uh, ono su uglavnom neki video materijali, prevodi Venus sajta i Zeitgeist glavnog sajta. Uh, Sada, kad se završi projekt management, eh, to će moći da se radi direktno na sajtu bez potrebe da se odlazi na nam pojma neki pirate pad, type with me, eh, dot, dobro dot sub će se raditi i dalje na dot subu, ali ovaj, eto recimo, eh, ako se radi neki moći da će da se uradi direktno na sajtu, da ga vide, ako se radi uh, neki plakas da koji će isto ovaj, moći da e, se radi brainstorming, znači sve ideje za taj plakat itd. itd. Ovaj, ti opisi timova takođe će da stoje u tom projekt managementu, tako da će članovi, ovaj, svi novi simpatizeri moći tu da vide. Zatim još jedna stvar koja je planirana su lokacije. Pokušat ćemo, ako ovaj, tačnije, e, neku opciju da napravimo svih e, članova, znači da se uradi mapa na sajtu e, što se tiče teritorije Srbije, ovaj odakle su i time ćemo ovaj moći mnogo bolje da se organizujemo, recimo ako se radi neki događaj, neka tribina u Novom Sadu, e, priča se o pokretu ili neko predavanje, ovaj, moći ćemo da vidimo koliko mi novosađana zapravo imamo ili ljudi iz okoline i tako da oni pomognu a, tom a, događaju i jednostavno ovaj, da vidimo a, gde imamo članove, gde ne. A, to je, ja mislim, to što se tiče sajta. A, Za sad, mislim, naravno, je, treba još dosta tih tekstova, uh, ali to će rešavati communication team i linguistic team. Mislim da sam time pokrio sve za sajt, ali evo, ovaj, da vidimo imamo li pitanja. Krećemo od Ane. Ništa. Ćiro. Ivane, Mina. Ove, da, da li misliš da treba nešto da se napravi povodom promocije samog filma na sajtu, da se ubaci na naslovnu stranicu neki baner ili nešto sa svim lokacijama gde će biti projekcije i tako te stvari? Mislim da je krajnje vreme. I, izvinjam se, ovaj, to sam htio ovaj, da spomene malo pre, imam napisano čak u ovome podsjetniku što sam napravio sam sebi. E, da, što se tiče filma, Prvo biće sve lokacije gde će film da se održava tako da svi zainteresovani mogu da odu tamo, tačnije da odu gde im najviše odgovara, takođe bit će sve informacije i oko uh, filma, šta mi znamo trenutno i Biće, ovaj, sad je već malo i kasno za premijeru, ali biće za dalju promociju filma sve potrebne informacije koje neko ko hoće da e, napravi prezentaciju filma u njegovom mestu treba da zna. Takođe mislim da će e, od januara biti i opcija da se rezervišu karte. E, da sada nastavimo. Milana? Imaš li kakvih pitanja u vezi sajta još ovaj, posle svega što sam sada spomenuo da treba već da se uradi? Ok, Peđa? Ništa ne to. Šomi? Šomi? E, uh, Milane, mislim, ne znam da se, ja sam malo zakasnio sad, ali dobro, e, da se pomenuo vezano za sajt, da li još uvek uh, e, ide ona opcija malo redizajniranja ovaj, našeg web sajta? Ne, ovaj, To, to je, mislim, pitao sam i većina je se složila sa tim da to nije potrebno i prema tome neće se ni raditi. Snežana? E, ja imam pitanje, juče na grupi su me pitali neki ljudi e, koji bi hteli da organizuju premijeru u, svom mestu. Knjaževac je bio u pitanju i još neko mesto, pa ja sam im rekao da s tobom to vide i da postoji mogućnost da trenutno ne može, ali da će moći eventualno kasnije, ako, e, šta da im kažem, pošto ću biti u kontaktu s njima. U suštini ja sam ih ovaj. uputila na ovaj, e, dala sam im link e, da ovaj, <clears throat> instaliraju TeamSpeak, da ne znam, da dođu na sajt i da se povežu s nama pa ćemo videti na kraju. Uh, ok, samo znači ovo pitanje je bilo za sajt, a reći ću ti kad se izlistamo svi i za ovo. Srđane? Ništa, ništa dalje. Andras? Ništa te ne čujemo. Ništa probaj da otkucaš, idemo na Dejana i Sanju. Ja ne znam da li je još uvek reč o sajtu ili smo prešli već i nešto drugo. Ne, ovaj, samo sam nabrao znači, sve što treba da se obavi na sajtu i pored toga da li ima još nekih dodatnih pitanja, me zanimalo. Pa, Dejan je već pitao šta je tehnički tim. Ok, to ćemo ovaj, sada posle. O, ovo je baš konkretno za sajt vezano. Intelektualni otpad, Mi nemamo nikakvih, ovaj, ništa što bismo dodali, nikakva pitanja. Sve to nama u redu. Makša. Ok, sve. Uh, sue ili Siu ili kako god. Onda to, to što se tiče sajta trenutno. Ovaj, znači to će, e, sve što sam nabrao, to će se uraditi najkasnije do kraja meseca verovatno i pre dobro ovaj što se tiče tekstova to zavisi uh, od timova koliko ovaj budu imali vremena pored ove promocije filma i prevoda ali uglavnom ovaj, što kraće roku će biti obavljeno sve Sledeća tema. Šta ste me čuli? Izvinjam se. Otprilike. Baš ništa što sam rekao. Ja nisam čula ništa od ove posljednje rečenice. Film, nešto, prevod, ali... Aha, ovaj, rekao sam samo da tekstovi će biti isto ubačeni. Što pre stignemo zavisi od timova kada budu imali vremena da ih odrade zbog gužve sa filmom. I da će sve stvari biti odrađene u što je kraćem mogućem roku. O, to je to što se tiče prve teme našeg sastanka koja je bila sajt. Ovaj, što se, pitanja za timove. Ovaj, konkretno, ne znam sad koliko ovaj, mogu da vam tužim o tome. Evo, možda ću prepustiti ovim a, koordinatorima što su trenutno tu da pokušaju da vam ukratko ispričaju šta podrazumevaju određeni timovi, a od sutra će to biti detaljno na sajtu, pa možete tamo da se informišete. Ovaj, I onda ne bih dužio više o timovima, uh, eh, sam još da kažem par stvari eh, kad vam objasne šta i kako. Uh, eh, Ivana i Ilijana, koja će za Linguistic Team? Ivane? ajde, ono, na, najkraće moguće lingvistiki, odnosno jezički tim, bavi se prevođenjem i lektorisanjem tekstova ko, koji su objavljeni na main sajtu ili video snimaka web sajtova drugih i ovi zainteresovani nek se ono, ima, imaju naše kontakte na sajtu, imaju forum, Google grupu koje je u opisu naše kanala ili bar trebalo biti tamo gore i to je to. Uh, Mina, ajde odmah za komunikacijski. A, dobro, tim za komunikacije znači podrazumeva a, tim za predavanja, tim za međuljudske odnose i PR tim. Tim za predavanje ima dva podtima, znači predavanja tipa prezentacija na kojima bi se govorilo o tome šta je Zeitgeist pokret, koje su mu ideje, ciljevi i tako dalje. I tim za edukaciju koji ovaj, bi držao predavanja o specifičnim tematskim celinama. Onda tim za međuljudske odnose više bi služio kao za savjetovanje što predavača, što PR timova oko toga koji pristup primeniti za određenu ciljnu grupu i tome slično. I PR tim koji bi se bavio organizovanjem događaja, ugovaranjem, gostovanje u nekim emisijama na mas medijima ili tako nešto štandova na nekim organizovanim festivalima ili šta god i to je to. Šomi za tehnički ukratko. Pa dobro, e, tehnički tim u stvari e, predstavlja e, kao cilj svoje širenje svesti u društvu o postojanju alternativnih uređaja, naprava e, ili e, nekih drugih vidova e, instrumenta koji poboljšavaju i doprinose poboljšanju kvaliteta života ljudi na, na zemlji bez daljeg eksploatisanja i zagađivanja zemlje. Tako da se mi u stvari bavimo bukvalno tehničkim stvarima, a, s tim što planiramo da proširimo neku delatnost, ali o tom, to ćemo nakradno. Da ne znam da li je ovo možda bilo jasno. Meni se ovo već nije jasno, ako nekome nije, neka kaže. Znači da je svima jasno. Mogu ja? Mogu ja? Uh, ja. A, Da li se ide redom mi mogu da kažem nešto? Kaže, kaže, izvali ovaj tip, nek se javi samo ko ima pitanje trenutno. Za tehnički tim sam još jedan predlog, možda ili pod tim ili neka grupa koja bi se bavila, da ne kažem, istraživanjem ili dokazivanjem nekih predloga, što, pošto ima puno na sajtovima na YouTube-u koje kakvih informacija, predloga, mislim, <clears throat> ideja o nekim tehničkim novotarijama, pa da neki tehnički tim ispita da li je to moguće, da li je to stvarno da se ljudi ne zaluđuju sa nekim idejama, je video sam ovo može, ovo je fenomenalno, pa da jedan deo toga vrši bukvalno neku proveru toga, pa da onda i to istaknemo na našem sajtu šta, i, šta jeste, a šta nije. Nešto u tom smislu. Ovaj, apsolutno sam saglasan sa tim Peđa, evo ja sam i okačio na forumu e, kratku, kratko predstavljanje tehničkog tima, Tehnički tim u osnovi ima za zadatak da istražuje i prikuplja dokumentaciju, ispituje, testira i proverava tačnost alati nacrta uređaja. Dokumentuje, prezentuje i objavljuje saznanja postignuta u svom naučno-istraživačkom radu, prati i izveštava o najnovijim tehnološkim dostignućima u zemlji i svetu. Mislim da sam napravio ovde, e, izostavio sam M najnovijim, pa eto, ovaj, u svakom slučaju to, je, to jeste zadatak tehničkog tima. Ok, odlično. Ok, ali pošto Nenad koji je inače koordinator e, medija tima je sprečen da dođe, ja ću samo da ukratko kažemo medija timu. Ovaj, neka najosnovnija podela bi bila na video, audio i grafiku. E, medija tim za cilj ima izradu svih medija koji su potrebni pokretu za dali prezentacije, e, promociju ili e, već koje su e, svrhe. Audio tim će se naravno baviti da li nekom produkcijom ili nemam pojma audio materijala, video tim će raditi na e, izradi novih video snimaka i možda editovanju nekih koje već postoje. A grafički ovaj tu, tu da znam, možda 2D, 3D, ali članovi odluče šta je najviše da da šta bi da rade. Ovaj, bavite se jednostavno izradom recimo plakata, na flajera, brošura i sličnog materijala, s tim što e, posebn, e, čini mi se poseban pres tim ko, u medija timu koji se bavi baš pripremom za štampu. E, mislim da je to to. Development team, e, trenutno sam samo ja član, tako ovaj da ne znam, valjda sam kao koordinator. E, bavi se e, programiranjem i dizajnom e, svih web aplikacija i portala potrebnih pokretu. Ukratko. E sada ovako, da li ima neko nešto protiv ove organizacije timova i ukoliko ima da to ne bude protiv samo nego neka kaže ako ima na umu neku bolju organizaciju idemo redom Ana meni je sve okej Ivane, Mina ništa nemam protiv <laughs> Milana Peđa ništa meni je okej Šomi ja sam Ok, se s Snežana. Snežana. Uh, ja lično mislim da je ova, uh, ovaj sastav timova super smišljen i ako svi budu radili svoj posao, onda ćemo funkcionisati vrlo dobro. Srđane. Uh, sve e, Andras. ništa nećemo, probaj da kucaš ako imaš nešto ovaj da kažeš. Dejane, Sanja? Pa ovako, ovo što nas tiče, mi još uvek ne nalazimo e, ništa što bi mogli, ako recimo lično nas dvoje da pomognemo, tako da... Što? Ako... Naravno. Ovaj, intelektualni otpad, Mm. ništa mi tu ne bismo dirali, sve je to nama u redu. Makiša. Slažem se, svima sve okej. Okay. Sju. Ok, sad pitanje za Dejana i Sanju, ovaj, čime vi smatrate da bi mogli da pomognete pa ovaj, da vas možda usmerimo u neki od timova ako nije baš najbolje objašnjeno ili eventualno da vidimo ako treba nešto menjati? E, samo skunde da molim te. Ok. Nešto konkretno, znači ja zaista ništa ne znam oko sajta, sve to Ništa ne E, ako može nešto konkretno, znači e, ja, ja ništa ne znam oko sajta, oko lingvistike i toga o čemu vi pričate, znači mi smo onako poprilično, ajde da kažem, konkretni. E, ako postoji nešto konkretno, ako smo različili, ok, super, tu smo. Šta smatraš pod tim konkretno? Sve ovo konkretno svi timovi imaju neke projekte na kojima rade. Ako sam pod konkretno misliš na ne znam organizaciju nekog događaja, recimo nekog predavanja ili jednostavno da izneseš štand negde u gradi, da pričaš o pokretu, da deliš flajere itd. To, to spada pod communication team. E, mislim da je to da li u PR ili u predavanja, nisam siguran. Ovaj, ali ispravi me ako sam te pogrešno shvatio. Nisam htela stvarno nikog da malovažim ovaj, u smislu da mislim kako god, jel? Zapravo sam samo mislila pod konkretno, znači nešto u smislu da mm, akcije ili tako nečeg. Ja, ja se izvinjam, ovaj, možda malo grubo zvučim, ali nije mi to bila namera, nisam ni pomislio. Nisam ni pomislio ovaj, da, da si htjela nekoga da omalovažaš, nego jednostavno malo grublje zvučim večeras i izvinjam se svima na tome još jednom. Ovaj, što se tiče toga, sada ako sam te dobro shvatio, ja mislim da bi to trebalo da bude pod komunikacijskim timom. E sad, ovaj, trenutno eh, je, jedina stvar, čini mi se, ovaj, eh, što komunikacijski tim radi jeste eh, promocija filma po medijima. To je to će biti zadatak za sada, ali naravno ovaj, u planu su tu. Orge, organizacija Zideja, kasnije verovatno i organizacija našeg pojavljivanja našeg pojavljivanja na Exitu i ne znam, je, bit će još. Ve, ajde molim te promeni, ti stalno, stalno pališ ovaj ton, prekidaš sve. A jeste li me čuli uopšte? Da, da. Ok, Dejane i Sanja, ovaj... Ili imate možda još neke pitanja? Uh, ok, ok, ovaj, u svakom slučaju da, ovaj, što se objasnio sada, sad je malo jasnije, pošto izvinjavamo se i mi smo, se kažem, ako novi, pa polako ulazimo u tu celu tematiku da vidimo znači, kako to sve funkcioniše, na koji način radi i gde bi mogli da se priključimo nas okay, ali mislim da-, da, baš sam to čekao, mislim da će ovi timovi pokriti ovaj. sve oblasti kojima bi neko mogao da, da se priključi, a taj komunikacijski zapravo ovaj, pokriva sve te baš aktiviste koje bi nešto konkretno da uradi. Ovaj, I još jednom se izvinjam ako zvuči malo grublje svima ovima koji su prvi put, nije mi to namera, ovaj, tako da oprostit ćete mi, nadam se. Bila neka Može jedan Molim? E, nisam čuo ovaj ništa, pa zato ovaj... Htela sam da kažem, može jedan kis, ste izvinjenja. <laughs> o, ovaj, nije ni to problem, ovo, ovaj, izvinjam se starim članovima, evo. E, sada, ovaj, ću opet da budem grub. Ovako, pošto E, sastanak je sazvan, e, informisao sam ljude na sve načine na kojima, kojima to inače rešavamo. Ovaj, e, svi prisutni ovde su se složili sa tim da ova organizacija odgovara i s time zaključujem da promena u buduće u organizaciji bar za neko vreme nema. Ukoliko ne, neće neko ko ima uh, za cilj promenu da radi mnogo stvari još ovaj koje bi uh, proistekli iz toga. To je to onda što se tiče organizacije timova. Ovaj, preći ću sada na film. Ovako, još jednom u stvari za neke i prvi put. Film će biti prikazan za sada u četiri grada. To su Beograd, e, bioskop Kolosej Ušće, e, Niš, e, studentski kulturni centar pod fe, u okrilju festivala Free Net World, u Somboru u studentskom domu u Gde još? U Zrenjaninu u kulturnom centru. Više informacija o samim lokacijama ću dati ovaj, na sajtu, da li sutra ili preko sutra, gledat ću što pre da to obavim. E, pod više informacija mislim na broj mesta, na vreme kad će se film prikazivati, tačne lokacije itd. Ovaj, e, Ako neko baš želi, može da me pita ovde privatnom porukom uh, i to je to. Uh, šta, šta se još ovaj, tiče filma? Uh, ovako, u Beograd tu će se film naplaćivati 200 dinara. Jednostavno, uh, mora se tako zbog troškova sale koji nisu ni malo jeftini. Ovaj, i iznose 6 evra, tako da evo, sve financije su otvorene svima da čuju e, i jednostavno mo mora da se naplaćuje. U Zrenjaninu dobili smo salu besplatno, prema tome nećemo naplaćivati, stavit ćemo eventualno neku kutiju za priloge, tako da ovaj, naravno uz natpis zašto je ta kutija za priloge tu. Ovaj, u ko koji će da glasi prilike na sledeći način. Ovaj, pokret funkcioniše na dobrovoljnoj bazi svih članova, nema nikakva primanja e, i stoga ko smatra da treba da plati nešto za uslugu koju pružamo, što je u ovom slučaju film, da ubaci koliko god on smatra da treba. Isto stoji i za Niš i Sombor, pošto smo tamo takođe dobili sale besplatno. Uh, mislim da je to to. Uh, dalje. Plakati. Ovaj, ovih dana će se uraditi priprema uh, zavisnosti koji broj se bude radio, to ćemo još videti. Za sada bila čini mi se priča oko 1000 plakata, B2 formata. Ovaj, Milana, ajde samo reci ovaj tačne dimenzije B2 plakata u centimetrima, ovaj, da malo približimo onima koji se baš ne razumeju formate. Ovaj, ali to je onaj standardni, čini mi se, filmski veliki plakat. A, biće podeljeno a, e, po gradovima u kojima se film poka, a, e, prikazuje, po ne znam, iz, o, verovatno sada 150 plakata po gradu i gledat ćemo sa ovom preostalom količinom još da to pokrijemo u okolnim gradovima i e, nekim većim gradovima tipa Novi Sad, jer tamo nema projekcija, a ima recimo u Zrenjaninu. To je to brošure, na brošurama će raditi ovaj medija tim u saradnji sa lingvistik timom. E, SU odlično pitanje, da posle filma, e, tačnije posle projekcije koja traje 2 sata i 40 minuta, E, članovi će ostati e, da li svi ili će ostati par, ali definitivno će ostati da ispričaju nešto kratko o pokretu i da budu tu da odgovore na sva pitanja koja gledalci imaju da postave. Ja se sada izvinjavam, samo sam nešto zaboravio da napomenem što se tiče timova, a vrlo je bitno. Svaki od ovih timova, evo sada, a, svi koordinatori su tu, čini mi se, za zadatak ima jednom nedeljno, kad, a, kada god se dogovore da održi sastanak sa svojim timom gde će se rešavati neke stvari koje a, su bitne. Takođe postojeće i sastanak sa da. svim koordinatorima, tačnije nas koliko 6 ili 7, svake nedelje od 19 časova. Znači to su obave, e, koordinatora je veoma obavezan, ovaj, a sastanci timova su takođe e, obavezni i to molim što pre da svi koordinatori odrede vreme kada će se obavljati Evo mogu jedno pitanje, Milane, na tu obavezu koju, e, o kojoj govoriš. Šta ako ja sa svojim timom redovno državam kontakte i e, raspodela uloga je izvršena zbog, mislim, nemamo mi potrebe možda za sastancima te vrste. Da li si mislio da postoji jedan izveštaj o radu u toku jedne da nedelje možda? Izvršeno. Ovaj, pa ne znam nikoli, dobro ti u timu imaš uh, tri čoveka, čini mi se, ovaj, tako da je tu mnogo lakše održavati kontakte i sa svom trojicom u isto vreme. Ovaj, dobro, mislim to je sve za sada, ne želim ovaj, nikako da podcenjujem ni bilo šta, nego ovaj, jednostavno mislim da će sastanak biti potreban kasnije kad se pojavi više članova i da se svi informišu i onda je bolje odmah stvoriti jednu naviku za tim sastancima Uh, iz eto, jednostavno prostih tih razloga uh, da ne bi posle ovi stari članovi odustajali od toga itd. itd. Milane, ja pokušavam da budem samo praktičan čovek, a pred, moram samo da obrazložim zbog čega to, jer ukoliko mi sve obaveze i sve dogovore izvršavamo u dogovorenom roku, stvarno ne želim da stvarajući neku naviku ljudima, a i sebi uzimam neko vreme bespotrebno samo zbog te navike. Ne znam da me razumeš. Znači, što se tiče tehničkog tima, mi smo u kontaktu, ali mislim da je dobro imati vidljive tragove ovaj rada, odnosno i progresa rada koji se dešava, tako da ću ja sa svojim timom, moj predlog, odnosno samo neko viđenje tehničkog tima, definitivno imati određene 15-odnevne ili mesečne izveštaje o progresu, progresu i alatu na kom se radi trenutno. Ne znam, evo sad dok su svi tu, pa bi baš volao sugesti i komentare na ovo, mislim da je to jako bitno, taj element koji si sad pomenuo. vi ovako, mislim, te izveštaje i sav progres će da se ispisuje na tom projekt managementu koji će biti urađen što skorije vreme. A što se tiče sastanka, evo trenutno nemate potrebe, održite ga 5 ili 10, 15 minuta za koliko možete da rešite sve stvari ovaj, koje imate. Ovaj, to je samo tvoj tim, ostali timovi recimo će imati nešto da reše ovaj, u Linguistic timu, znači lingvistik Google grupa broji oko 80 članova, evo trenutno ima oko 20 aktivnih, I ovaj, njima je potreban sastanak recimo i zato ovaj, hoće da svi timovi imaju sastanke, nekome će taj sastanak trajati 5 minuta trenutno, ovaj, nekome će trajati duže ovaj, i ne možemo ovaj, tako da gledamo Uh, pojavit će se novi članovi, to jest zainteresovani za tvoj tim recimo i nisi sa njima u konstantnom kontaktu, oni će hteti na sastanku da čuje šta se radi, da se dogovorite, kako mogu da pomognu itd. itd. Ovaj, I taj tim će verovatno isto porasti, tako da ovaj, kažem, znači sastanak je obavezan, ako možete da ga trenutno odradite za 5 minuta, odradite ga za 5 minuta i to je to. Uh, <laughs> dobro, razmislit ću o ovome pa ovako. Može od da ozgodno dole i obrnuto pa da kažemo što mislim o ovom. Okej. Okay. Ja isto mislim i potpuno se slažem sa Milanom da treba da imamo sastanke na spiku pošto ljude upućujemo na, na isti i, i zbog novih članova koji dolaze, a na svakom sastanku bude po neko novi, to je, mislim, koji nam je ovde istaknut, mislim da, mislim da stvarno treba da ga imamo i možemo to da rešimo tako što nedeljom u 7 se nađu koordinatori, a onda u 8, pola 9 kako je i do sada bilo, prosto održimo sastanak sa svojim timom po potrebi neka traje, ali prosto da možemo da se okupimo ovde nekad vi. Evo, ovo ovaj, je samo još da napomenem, na primer, sad imamo sastanak u sedam koordinatori. Ja ću zadeliti, dodeliti Nenadu koji je koordinator medija tima da reši sa svojim timom plakate do, nemam pojma, srede ovaj, on na sastanku posle može da reši kako će se ti plakati raditi i ovaj, da, da se dogovore oko svega. Ovo, ovo je samo jedan banalan predlog totalno, ovaj, ali u tom sistemu će to da funkcioniše dalje ovaj, i mislim da ćemo mnogo više da postignemo. Pošto e, eh, još jedna stvar, na primer, Ako treba sada da se rešava pitanje plakata, da to ne rešavamo na ovom glavnom sastanku za koji nema potrebe, zato što, eto, šta zanima nekoga iz tehničkog tima, ovaj, ovaj, ti plakati. Tačnije nešto što zanima, ali ne može uh, da doprinese toliko tome koliko mogu uh, dizajneri i jednostavno treba se fokusirati na svoju delatnost i to je to. Ovaj, sad, sad bih se vratio na film. Uh, da, ovaj, stao sam kod toga da će posle projekcije da se ostane. A, treba da se reše o, ovi plakati koje ja sam to hteo ovaj, da napomenem posle ovaj, toga kad sam pričao o ostajanju posle filma, zato sam se i prebacio na a, timove opet treba da se reši ta brošura koja će se isto deliti. E, šta još? Mislim da je to to. Ovaj. Što se tiče e, zakazivanja sala, trenutno je 20. decembar. Za premijeru više ne vredi jer nećemo moći lepo da se organizujemo. Posle 25. januara e, nije više premijera filma, nego može promocija filma i tu nema nikakvih posebnih uh, pravnih zakonit e, koje mogu da smedu. Jednostavno dobijete sebe ukoliko tražite ovaj, to je da ćemo vam linku tako da skinete film, verovatno će uskoro biti i na uh, Zeitgeist Moving Forward link za skidanje filma, jednostavno dogovorite salu u mestu u kome želite projekciju odnesete film i to je naravno i dalje ovaj e, tačnije od tada naplata za film ne sme da postoji i e, svako ko uradi tako nešto e, smatraće se da je prekršio zakon o kopirajtu i ovaj da koristio ime našeg pokreta u pogrešne svrhe i može da bude tužen i sve što ide uz to. šta sam još htio da napomenem, to je to ja mislim što se tiče filma, ja ću još ovaj, sutra preko sutra napisati e, na sajtu sve detaljne informacije o filmu koje imamo i o projekcijama. Posle, I naravno informacije za te projekcije posle 25. Ova e, projekcija 15. januara će se za sada održati u četiri grada i to je to. Evo sada ako imamo bilo kakvih pitanja idemo redom tenisa, imaš li ti nešto, ovo, iako si sad stigao? Nemam, ne, ovo, ili me čujete? Čujemo obraz. Super, super, super, pošto sam menjao mikrofon, ovo, e, nemam, ne znam o čemu ste pričali, ovaj, da, da je mene preskočite za ovaj klub. Pozdrav svima. Ana. Ništa. Čiro. Ivane, Mina. O, ja, ja imam jedan predlog za ovo tvoje prozivanje, da u buduće kad završiš i kad dođe ovaj da, do pitanja da se pre svega jave svi oni koji imaju nešto da kažu i onda redom pro, prozivaš te koji žele nešto da kažu i da, da ne prozivaš redom. Ok, ovo, ovaj, ali evo ovo je pošto ovim zaključen sastanak pa da prozovem sve, znači ovo je sada pitanje za Uvezano za bilo šta što, o čemu se pričalo u toku večerašnjeg sastanka. Znači, ako imate bilo kakvo pitanje koje se odnosi na večerašnji sastanak, pitajte sada, posle ovoga ga zaključujemo i prelazimo gore u sobu gde će se nastaviti neobavezna priča. Um, Kintaro, uh, Наташа. И šta? Milana, uh, Nenade, uh, Peđa. Uh, ništa, je kratak predlog, samo oko, isto oko ove prozivke, jednostavno je to rečeno na međunarodnom četeru da ko nema šta da kaže da mutira samo mikrofon, kad ima nešto da kaže neka stavi ovu plavu tačku. Inače, vi interesuje samo da li bi mogli da definišemo uskoro neki oblik, da kažem, kampanje što bi, koju bi mi sami krenuli po Fejsu i ostalim socijalnim mrežama, znači da nam, da nam definišemo šta možemo reći, koji datum premijere, da li možemo već da govorimo o nekim gradovima, da li to još ostavljamo da stoji ili možemo krenuti u neko a, akcije po socijalnim mrežama i šire. Ok, ja, još jednom ja ću na pitanje odgovoriti kada prozovem sve. Uh, Šomi. Cool, cool. Snežana. Ja imam isto pitanje kao Peđa. Uh, srđane. Ništa, ništa dalje. Uh, v. Dejane i Sanja. Sve Intelektualni otpad. Ovaj da, što se tiče Leskovca, ovo, ovaj, mi smo zakazali tu mislim ono projekcija je 1. E, januara, to je petak, e, sad ne znam da li vi to zapisujete, klub Resurs centra, od 8 časova tako nešto će biti, ono, imamo besplatno salu, imamo sve projektori i sve ostalo što je potrebno, tako da eto. Dakle, 21. petak od 8 časova, klub Resurs centra. Ovaj, e, e ništa, ovaj, sačekajte da prozovem sve Makiša. Ništa sve, pozdrav za moje leskočne. <laughs> Ćao. Mišosju. Sad idemo redom. Ovaj, Peđa i Snežana pitali ste za kampanju. To će da reši communication team, uh, nadam se što pre da će sazvati neki vanredni sastanak da se to reši, ovaj, zato što već smo videli da svi ovi koji su bili na sastanku petak, čini mi se, ovaj, videli su da nismo ništa postigli skupljanjem svih timova i svih aktivista, tako da će za to da bude zadužen communication tim, ja ću posle toga obavestiti sve ovaj, koji žele da učestvuju u kampanji i to je to. E, sada što se tiče ove projekcije u Leskovcu, ovaj, prvo trebali ste da se dogovorite sam kada zakazujete to, jer 21. je čini mi se nemoguć. Ovaj, mislim da sve projekcije idu posle 25. Ovaj, znači, mislim, e, taj 21. spada u ovaj termin kad je premijera što 15. do 25. Tako da ovaj, ne greologu ulogu da li je 15. ili 21. E, isto se vodi. Ovaj, sad A, to, to ću morati da vidim da li ima uh, realnih mogućnosti da se sve to reši, to ćemo popričati posle sastanka, na onom ste Skype još uvek, jel tako? Jesmo, naravno da. I šta kad ste već se potrudili da to zakažete, ovaj, vidjet ćemo onda da pokrijemo, ali ovaj, stvarno ste me trebali kontaktirati prvo Da li, na, ako neko ima još neko pitanje ili sugestiju, bilo šta nek kaže pre nego što zaključim sastanak. A, ja samo pitam ovo, ovaj, da li ćeš odgovoriti Peđi i Snežani na pitanje? Sledeći put me slušaj pa onda pita, ja sam već odgovorio Snežani i Peđi. Rekao je da ćeš nam ti reći. Izvoli Ana. Pa ja samo mislim da je važno da ljudi koji, koji su ovde i koji dolaze, da, da mogu prosto da se nekako nađu u nekom od ovih timova, da se zainteresuju da nešto radi. Ima ljudi koji dođu da čuju šta se dešava, prosto prema nekim svojim afinitetima da se odrede na jednu od ovih strana pa tu da počnu, a poslovi su uvek nekako izmešani i mislim da je dobro da pravimo te sastanke zato da bi ljudi mogli da vide šta radimo i da nam se eventualno priključe i, i, i, i prosto da rade nešto. Eto. Ok. Ima li još neko nešto? No, ja bih da se nadožem na Anu. Ja se izvinjam samo da se nadožem na Anu, pošto ima par ovih timova koji su usko stručni, znači lingvistički i tehnički i ovo ostalo gde se no, vezuje uži krug ljudi zavio po struci, svi ostali se otprilike spadaju u neki communication team ili gde, gde bi se vršio više neki taj aktivizam na promocija po socijalnim mrežama i ovo ostalo to može svako da se bavi i to se očekuje od svakog i od članova ostalih timova. Sve o svemu znači svi ostali mogu ići u communication team od prilike. Hvala o, Ja bi isto hteo da dodam da Milana je napisala da bi bilo dobro da lingvistik tim sastanak bude negde, da, da ne bude u, u nedelju ili verovatno neće biti s obzirom da je subotom globalni lingvistik tim sastanak nedeljom i ovaj naš i sastanak koordinatora oko četiri sastanka u dva dana bilo bi mi puno tako da će verovatno biti negdje onako radnim danjem a tu, tu ćemo se već dogovoriti oko termina na Google grupi e, imam nešto da kažem um, u stvari imam jedan predlog ja bi lično volela kad bi nekako mogli da se organizujemo svi sa po, pokreta u smislu a, da se svi upoznamo pod broj 1, da razmenimo lično, da kažem, drugačije oči u oči i šta ja znam, razmenimo malo stalo iskustva i šta ja znam, a, i da se eventualno napravi tribina za, za nas, unutar, znači, organizacije a, sa baš ovakvim predlozima. Mi radimo, mi smo grupa za to i to, radimo to i to, a, e, da li nekog ima tu, da ne znam, ko bi mogao da pomogne i tako dalje. Znači svako po na osob. Ja, malo mi je ovako, e, malo mi je ovako, ne znam, ja, malo mi je daleko ovo. Što, o čemu sad ovako pričamo? pa, ti sastanci uživo ovaj, su nekada neizvodljivi zato što nas ima iz raznih krajeva, evo Snežana iz Niša, uh, ja sam iz Crvenke, to su znači totalno dva različita kraja zemlje, onda ima ih iz Beograda, ima iz Novog Sada, ima ovaj, raznih mesta, tako da ovaj, uh, to, to stvara nekad probleme i što se tiče finansijske strane i jednostavno tog vremena koje treba ovaj, da se utroši na sve to, zato trenutno održavamo sastanke ovde jer je svima mnogo lakše da dođu. Ali naravno ovaj, nismo protiv tih sastanaka uživo, evo u petak je bio sastanak uživo u Novom Sadu. E, verovatno će se opet organizovati neki sastanci, ali verovatno kada budu baš neka konkretna pitanja a, postavljena kao što je sada bio film i organizacija timova koja je na kraju ipak rešena ovde. A, to je to. Ovaj, Vidjet ćemo naravno ako kasnije mogućnosti budu dozvoljavale i ako to bude lakše će i sastanak uživo više. Da li još neko ima nešto da doda? Ok, onda zaključujem ovaj sastanak sa sledećim stavkama. Timovi su organizovani ovako kako su sada i to se neće menjati. Sajt e, ne menja se dizajn, sadržaj će biti popunjen što pre. Film e, za sada ove četiri lokacije, medijska kampanja će biti određena ovih dana na sastanku communication tima koji se bavi time. A, mislim da sam pokrio sve teme, a, ovim zatvoran sastanak za večeras. A, možemo sada da se vratimo u onu sobu gore a, i da nastavimo neku neobaveznu diskusiju i ako imate kakvih pitanja tamo ćemo rešiti.